الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونستعينه ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون kita dahului dengan membersihkan hati mudah-mudahan dapat ilmu yang bersih mudah-mudahan dapat amal yang bersih kita baca satu zikir yang berbunyi لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sebanyak lima kali ulang ya. إلهنا أنت مقصودنا وردوك مسلودنا simpan bawah susu sebelah sini Allah Ilahana anta maqsudina wa ridha masnudina simpan di kepala kepala ingat Allah Ilahana anta maqsudina warido kemasyhurnya simpan seluruh anggota kaki tangan jambul kulit darah daging tumpu mengingat Allah kita mula balik lima kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول Dari semalam seratus kali. Ya. Jangan tinggal, jangan cuba, jangan lalai, jangan malas, jangan tak anda macam dulu dulu. Ya. Sebelum daripada mati, sebab mati sudah menunggu, ajal sudah dekat, kubur dah kat semari, rumah dah kat pergi. Tidaklah dihabiskan seratus ribu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله Dalam kitab Hidayatul Hidayat Kitab Taufik Bukan kitab Tasawuf Hidayah tu hidayah ni ada dua Satu tak Satu tak menyebutkan Menyebut Barang siapa memperbanyak zikir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La awla wa la quwata illa billahil azim Allah Ta'ala memberikan kemudahan yang bangsa dunia yang bangsa akhirat mudah tak ada kesusahan tidak ada masalah dulu saya tak percaya semua baca macam tu baca boleh dapat kemudahan rupanya yang memudahkan itu Allah bukan kita, bukan siapa bukan siapa yang memberi kemudahan itu Allah ini jangan lupa. setiap hari seratus kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La awla wa la quwata illa ilahi alihi Rupanya betul Apa yang dicakap oleh ulama' yang ulama itu berpandukan kepada Quran, berpandukan kepada hadis yang dinamakan khabar sodik. Khabar sodik itu ada tiga. Satu, Quran. Dua hadis. Tiga khabar orang-orang yang tidak berdusta. Itu nama khabar sodik. Saya dah baca dah beberapa tahun seratus kali, seratus kali itu dalam sehari. Ya. Dan seratus ribu itu pun dah habis lama. Semenjak datuk saya memesankan, kamu, Wazali, jangan tak habis zikir yang Allah akan beri kemudahan kepada kamu. Seratus ribu. Jadi saya tak Rupanya benar dalam saya melakukan usaha amal makruf naik mungkar daripada tahun 82 sampailah kepada tahun ini. Tidak ada yang menjadi masalah. Tidak ada yang menjadi kesukaran. Semuanya mudah. Sehingga baru-baru ini ada seorang jutawan Malaysia Nombor 8 dalam Malaysia dia paling kaya. Nombor satunya India. Tapi nombor 8 orang Melayu. Jadi kalau dia daripada kalangan orang Melayu, maka dia nombor 1. Jutawan Malaysia. Dia datang darurat asyik. Dia jumpa Ustaz Sufa. Saya tengah ujian. Ya. Dia nak jumpa saya pada minggu depan. Hari Jumaat lepas untuk menyerahkan cek lima puluh ribu. Minggu depan tu dia nak serahkan cek lima puluh ribu dan dia ikrar saya akan bantu darul asyik empat juta setengah dengan kolaknya dengan asramanya dengan silangnya dengan rumah terasnya dengan semualah Ustaz diam-diam ya. saya akan bantu Darul Atik saya akan bangun Darul Atik sehingga Darul Atik merupakan satu tempat pengajian yang unggul di Malaysia hari saya teringat rupanya dikernilah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billahil aliyil dan baru-baru ini juga ada orang hantar 83 ribu ringgit. Saya sudah belikan tanah di uh, eh, Gersik dekat Kedangsan. 3 ekar 83 ribu. Sekarang sudah dikurik lubang untuk ditanam kelapa sawit. 2 ekar untuk ekonomi kelapa sawit satu ekar untuk pembangunan taktik Al-Quran. Rupanya saya ingat-ingat kenapa senang sangat ni je. Ya. Ha, ya. Tanah sebelah 250 ribu. Ya. Pun sudah hampir selesai. Ya. Minggu depan ni dia orang bagi 50 ribu selesai. Kalau macam itulah. Jadi saya seru, saya ajak supaya kamu mudah menuntut ilmu, mudah beramal, mudah beribadah, mudah berdakwah, mudah berjihad di sabilillah. Bacalah tadi semalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم boleh insyaallah inilah mengaji inilah mengaji yang boleh melahirkan ilmu boleh melahirkan amal boleh melahirkan ibadah boleh melahirkan dakwah menyeru diri sendiri, menyeru kaum keluarga, menyeru sesama Islam ya? dan melahirkan jihad ha, di sabilillah. Dalam uh, kitab tasawuf menerangkan bahawa jihad wajib. Ya, jihad itu wajib. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa amfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. jadi muslimin dan muslimat kita dah panggil seorang tuan guru untuk menyampaikan satu permohonan yang kita harap-harapkan iaitu Ustaz Kasim daripada Bukit Gambir Johor ya. jauh tu daripada Bukit Gambir Johor ya. Kemudian kita sama-sama terima ilmu itu Kita timba ilmu itu Dan kita yakinkan Serta kita amalkan apa juga ilmu yang kita terima daripada tuan-tuan guru Selepas itu nanti Ustaz Rizam akan menambah lagi ya sedikit sebanyak uh, untuk menambahkan keilmuan kita. Kalau ada masa saya pula sehat tidak wujud saya akan terangkan sedikit sebanyak mutalamat mutalamat hidup jangan tak ada mutalamat Allah kata dalam Al-Quran wa ma khalaqul jin aw ma khalaqul insa wal jin aw ma khalaqul jin wal jin wa ma khalaqul insa wal jin ya illa liya'budun kita ni dihidupkan oleh Allah semata-mata untuk beribadat. Kemudian setiap waktu kita mengaku inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mutalamatnya itulah mutalamat lain tak ada. Jadi nanti saya terangkan sedikit-sedikit saja. Ya. Dah Ustaz Izam uh, menyampaikan suatu pengajian. Kemudian saya berserulah kalau ada penduduk Darul Atik ni yang belum naik mengaji, yang belum naik belajar, saja dengan hormatnya merayu supaya datang mengaji di masjid. Saya nampak ada dua tiga orang. Itu pun bukan orang lain, anak saya, menantu saya yang macam itu. Ya, ha, jadi saya harap kalau rasa-rasa belum naik, minta naik. Mudah-mudahan berkat apa yang saya cakap ni mudah-mudahan berkat. Kemudian tidak buang masa saya seru saya saya jemput saya ajak kepada muallim Ustaz Kasim untuk menyampaikan ceramah agamanya yang berhubung dengan perdoaan. Silakan.